Allah kojima su zemlja i nebesa podignuti. La ilaha illa Allah obožavanje isključivo Allaha jedinog. La ilaha illa Allah. Riječi koje je Allah Đelešanu učinio prirođenim svim stvorenjima. La ilaha illa Allah. Na ovim riječima je uspostavljena vjera. La ilaha illa Allah. Određena kibla i isukane sablje borbe na Allahovom putu. La ilaha illa Allah. Muže koje vodi Allahu svakog onog ko se za njega uhvati. La ilaha illa Allah. Suštinsko pravo Allaha Đelešanu prema njegovom njegovim robovima. La ilaha illa Allah, riječ spasa iz vječne vatre.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 maju 2002. godine u petoj emisiji u ciklusu El Iman. Naravno, večeras ponovo u kontaktu sa vama emisija ide direktno u programu smo znači i imate mogućnost i da nas kontaktirate neposredno nakon završetka ovog večerašnjeg izlaganja a brojevi telefona u studiju su 736-630 i 736-631. Naravno, oni koji zovu izvan Zeničkog dobojskog kantona, potreban im je i pozivni broj, a to je 032. i već po ustaljenom redu družimo se kroz islamsko vjerovanje sa vama. U, e, s nama je tu svakako komentar knjige Teuhida i predavač profesor Samir Avdić. Čuli smo nekad da je najteži oblik e, koji može da počini čovjek e, koji se zove grijeh prema Allahu Đelešanu na, e, označen kao pripisivanje druga Allahu Subhanehu Vetala. Večeras ćemo upravo govoriti na tu temu. Naša večerašnja tema je širk. neposredno nakon izlaganja imat ćete mogućnost da postavite našem e, predavaču i pitanja vezana za ovu našu večerašnju temu, a svakako i mi smo i za vas, dragi poštovani slušalci, pripremili pitanja, a oni koji budu najbrži i odgovore tačno na postavljena pitanja, kao i obično očekuju vrijedne nagrade. i e, na vaš zahtjev, zahtjev e, mnogobrojnih slušalaca mi smo e, izašli u susret i u dogovoru sa upravom radija postigli smo još jedan termin, a to je subota, svake subote u terminu od 22, odnosno od 10 sati na veći, vi možete slušati reemitovanje ove emisije. Ciklus El Iman, znači bit će emitovan svaki subote od 10 sati na veći, odnosno od 22.00. A sada predlažim da poslušamo i izlaganje našeg predavača na večerašnju temu, kako smo rekli, širk, a nakon toga ostvarćemo kontakt i sa vama.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 Pisac knjige o Tevhidu, nakon što je objasnio važnost obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala i veliku vrijednost koju uzvišeni Allah obećao onima koji ispune ibadet, ispune svoj cilj dolaska na Dunjaluku, neophodno je bilo da spomene sada dijelo koje može poništiti potpuno ili umanjiti njegov tevhid, njegov ibadet, pa je napisao poglavlje koje govori o strahu od samoga širka. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Inna Allahe la jagfiru an yushrake bihi wa jagfiru ma dune velike limen jaša. Doista uzvišeni Allah neće oprostiti da mu se čini širk, a oprostit će druge grijehe mimo toga, mimo širka, onome kome on to bude htio. Zato da bismo shvatili širk, neophodno je da malo više zastanemo na ovome pojmu kako bi ga razumjeli i kako bi shvatili i kako bi se znali čuvati ovoga najveće grijeha kojeg čovjek može počiniti. Kao što kaže jedan od ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ljudi su pitali Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam o dobru, o dobrim dijelima koji će činiti. A ja sam ga pitao o zlu, ne zbog samog zla, nego da bi ga se znao sačuvati. Zato je neophodno da čovjek upozna grije da bi ga se znao čuvati. Shodno tome mi ćemo večeras govoriti o ovome najvećim grijehu o činjenju širka Allahu Jalla še'nu. Širk u jezičkom značenju, u etimološkom značenju znači izjednačavanje, a u šerijaskom širk označava izjednačavanje, nekoga od Allahovi stvorenja sa Allahom subhanahu wa ta'ala u stvarima koje pripadaju isključivo Allahu djelašenu. Što znači, ako bi izjednačili bilo što od Allahovi stvorenja i stavili to njegovo stvorenje na mjesto Allaha u onim stvarima koje pripadaju isključivo Allahu djelašenu, tada, tada bi čovjek učinio širk Allahu bilo veliki, bilo mali. Zato islamski učenjaci govore da širk dolazi u tekstovima Kur'ana i sunneta sa tri značenja. Prvo od tih značenja kada može doći širk u Kur'anu i sunnetu jeste značenje širka u rububijetu Allahu Đalašenu. A to je da čovjek povjeruje i da bude uvjeđen da postoji neko biće ravno Allahu Đalešanu koje može da upravlja sa ovim kosmosom ili da učestvuje zajedno sa Allahom Đalešanu u upravljanju ovim kosmosom ili u vlasti Allahovoj u ovom pojavnom svijetu. Yeah. Pa ako bi čovjek povjerovao da ima nešto od Allahovi stvorenja, bilo od ljudi ili džinna ili nebeskih tijela koji mogu učestvovati zajedno sa Allahom na sudbinu recimo ljudi ili u vlasti Allaha u ovome svijetu, onda oni bi na taj način počinili širk Allahu. Kao recimo danas veoma poznata pojava horoskopa gdje ljudi vjeruju čitajući horoskop da određena nebeska tijela, zvijezde ili položaj određenih zvijezda ili planeta mogu uticati na čovjekovu sudbinu shodno tome u kojem mjesecu ili pod kojim znakom u horoskopu su se rodili, tako da na taj način oni direktno čine širk Allahu jer vjeruju da određena nebeska tijela ili zvijezde u svom određenom mjestu mogu da utiču bitno na sudbinu čovjeka. Zato kažu islamski učenjaci da ovo biva pridruživanje druga Allahu na taj način što se stavljaju nebeska tijela na mjesto Allaha Đalešenu u pravima koji je slučivo samo Allaha subhanahu wa ta'ala. Thank you. Ovu vrstu širka učinio je i sam Faraon, kada se stavio na mjesto Allaha Đalešenu, kada je zanijekao Allaha i rekao da je on gospodar nebesa i zemlje, da nas Allah sačuva od toga. Kao što je rekao, kako uzvišeni Allah Đalešenu govori o Faraonu, kada je rekao, Ana rabbukumul a'la, ja sam vaš uzvišeni gospodar. Na taj način Faraon se stavio na mjesto Allaha i učinio je širk Allahu Đalešenu, izjednačio je sebe i stavio je sebe, svoje mjesto, na mjesto Allaha i na taj način, kako smo rekli, učinio je širk Allahu Jalla Še'nu. Drugo značenje širka u tekstovima Kur'ana i sunneta dolazi širk u uluhijetu, širk u obožavanju Allaha Jalla Še'nu. A to biva na taj način da neko ima ubjeđenje da može donijeti mu neko korist ili odagnati od njega štetu mimo Allaha Đalešanu ili da uzme posrednika između sebe i Allaha Subhanahu Wa Ta'ala na taj način što će mu ga obožavati ili u isto vrijeme obožavati i njega i Allaha Subhanahu Wa Ta'ala kao što je bio, bila stvar sa mušicima u vremenu Muhammeda sallallahu alaihi sallam koji su obožavali i Allaha ali su uporedo zajedno u istom vremenu sa Allahom Đalešenu obožavali i kipove i uzeli su te kipove za posrednika između sebe i Allaha pa kada im je uzvi, Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam došao i pozvao i u la ilaha illallah da svoje obožavanje, svoj ibadet pridaju isključivo Allahu Đalešenu Oni su rekli, ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa. Mi ne obožavamo njih, ne obožavamo kipove naše, ne obožavamo lata i oza i hubela i ostala mnogobrojna božanstva, mnogobrojne kipove, ni zbog čeg drugog nego da bi nas oni približili Allahu dželdašenu. Zato uzimanje posrednika između sebe i Allaha biva širk na taj način što se izjednačavaju ova druga bića ili stvorenja ili kipovi ili bilo šta drugo izjednačavaju se sa Allahom šanu. zato kada je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao da je samo jedan Bog jedno božanstvo koje, se, koje zaslužuje da biva obožavano samo Allah šanu, oni su se začudili pa su rekli kako kaže uzvišeni Allah ajal al aliha ilaha wahida inna hada la še'un uđab zar on je učinio ova mnoga božanstva mnogobrojne naša, naše kipove koje mi obožavamo, rekli su mušici, zar je učinio samo jednim bogom? Doista je ovo čudna stvar. Zato, draga braćo, čovjek treba da bude svjestan da može učiniti širk Allahu na taj način što uzme posrednika između sebe i Allaha Đalešenu. I ovo je prisutno među ummetom Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i u današnjim vremenu, gdje vi imate, draga braćo i sestre, da ljudi odlaze na kaburove, i uzimaju posrednika između sebe i Allaha mrtvi mole od njih ono što se samo može i smije moliti od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato ako neko uzmi posrednika mimo Allaha i prida mu neku vrstu ibadeta kao što je recimo dova, jer dova, upućivanje dove ne smije nikom biti osim Allahu. Na taj način on čini širk Allahu dželle bilo veliki ili mali ako bude vjerovao da umrli može direktno mu pomoći onoj, u onoj stvari koje može samo Allah, to biva velikim širkom, izvodi ga iz vjere. A ako to smatra da će ga sa tog mjesta biti prije primljena dova i da moli Allaha da ne stavlja posrednika, onda to biva malim širkom koje ne izvodi čovjeka iz vjere jer se samo približio velikim širkom i uzeo je sredstvo, kako kažu islamski učenjaci, jer mali širk biva sve ono što biva sredstvom do velikog širka. Zato kažu islamski učenjaci da uzimanje posredništva između nas i Allaha subhanu wa ta'ala je strogo zabranjeno i biva širkom kako smo čuli, osim u tri slučaja. Prvi od tih slučajeva jeste da uzmemo u našim dovama ili u našem ibadetu posredništvo jedno od imena Allaha želešenu ili od njegovih lijepih svojstava, pa da uputimo recimo dovu Allahu preko njegovih imena, I zato što su došli vjerodostojni hadithi Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam u njegovim mnogobrojnim dovama da je on molio Allaha sa njegovim lijepim imenima i svojstvima i uzvišeni Allah nam je naredio da molimo ga sa njegovim lijepim imenima walillahi l'asma'ul husna fed'uhu biha Allah ima svoja lijepa imena kako kaže pa ga molite sa njima Druga vrsta dozvoljenog posredništva u islamu jeste da uzmemo posredništvo između sebe i Allaha naša dijela koja smo uradili isključivo radi Allaha želešenu. Tako recimo da čovjek ostavi i pohrani na svoj žiro račun kod Allaha neko veliko dijelo koje uradio isključivo radi njega. Pa kada bude u velikoj tegobi da digne ruke Allahu i da se prisjeti onog svoga dijela koga je uradio isključivo radi Allaha želešenu i zamoli ga zbog tog dijela kojeg je nekad uradio da mu Allah pomogne. Ovo kažemo da je dozvoljeno zato što je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao da je ovo dozvoljeno. Kako je došao poznati hadith u sahihu muslim o onoj trojici koji su ušli u pećinu sklonivši se od nevremena pa je Allah dao da se otisnula stijena koja im je zatvorila ulaz u pećine pa je svako od njih zamolio Allaha sa jednim velikim dijelom koji je uradio isključivo radi Allaha, pa je Allah dao zbog tih velikih dijela da se kamen otvori od i skloni sa izlaza zbog tih dijela koji su uradili radi Allaha Đalašenu. I treća vrsta dozvoljenog posredništva između nas i Allaha jeste da zamolimo nekoga brata ili sestru da moli Allah subhanu wa ta'ala za nas, jer su ashabi dolazili za vrijeme života Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i tražili od njega da moli uzvišnog Allaha subhanu wa ta'ala. Kako je to poznat hadith u sahil Bukhari, kada je došao Beduin, Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, dok je bio na minberi, pa je zatražio od Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam da moli Allaha da padne kiša. Zatražio od njega od Allahu poslanika da moli Allaha, traži od njega dovu, pa je Allahu poslanik s.a.v. digao ruke na mimberi u petak, jer je Beduin došao i rekao Allahu poslanić izgori nam sve od sunca, pokrepaše nam stoka i izgora bilje i drveće, ne možemo nigdje da hodamo od velike, velike vrućine koja je zadesila. Pa je Allahu poslanik digao ruke, i kaže prenosioca ovog haditha Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam pa je digao ruke Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam i zamolio Allaha za kišu i kaže nije sišao sa mimbere a već je orosila kiša njegovu bradu i vratili smo se žurno sa džume a naša odjeća već je pokisla od ogromne kiše koju je Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam koje je uzvišen Allah subhanahu ta'ala poslao zbog dovi Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam i ovo je potrajalo sedam dana Tako da kada je bio sljedeći petak, došao je ponovo Beduin, kaže, prenosio se, znam da li ona isti ili drugi, pa se je požalio Allahom poslaniku i kaže, moli Allaha, istruhni, istruše nam sve. Ogromna poplava zbog kiše koja je trajala sedam dana nisu vidjeli sunce, kako kaže prenosioc ovog haditha. Pa Allah poslanik s.a.v. ponovo digao ruke i zamolio Allaha želešenu da prestane kiša i da pada okolo Medine i onda kaže ravija nije sišao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa minbera a već je progrijalo sunce tako da iz ova iz ovog hadisa Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem vidimo jasno da je dozvoljeno da čovjek zatraži od živoga od živoga da uputi Allahu subhanahu wa ta'ala dovu i ova samo tri vrsta tri vrste posredništva dozvoljene su u islamu sve mimo ovoga biva širkom Allahu Đalešenu bilo velikim ili malim. I vi znate kako ima ova stvar kod kršćana koji su uzeli za posredništvo između sebe i Boga uzeli su svoje monahe, paroke i popove gdje dođu i oni im opraštaju grijehe i na taj način čine širk Allahu sa mnogobrojim mnogim drugim širkovima pored toga što su izjednačili stvorenja Allaha kao što je Isa a.s., kao što je Merjem radijallahu ta'ala anha, izjednačili su znači Isa i Merjem sa Allahom želešenu da nas Allah sačuva od toga, ali kažem i ova, ova, ovaj vid širka oni čine kako je to poznato u njihovom vjerovanju. Oh. ترقى به تحيا عالما حرا فخور به ترقى به تحيا به ترقى به تحيا عالما حرا فخور أطرقت حتى ملني الإطراق وبكيت حتى احمرت الأحجار الأحداق نجم الليل حتى غاب I treće značenje širka u tekstovima Kur'ana i sunneta došlo je u značenju pretvaranja u našim dijelima ili u našim riječima. Kao na primjer da se pretvaramo u dijelima da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od toga. I to je ono što je poznato kao rija, pretvaranje. A to je da čovjek recimo ustane i klanja namaz da bi ga ljudi vidjeli. Ili dadne sadaku da bi ljudi pričali o njemu kako je on Joe Metli i kako je on dobar insan kako dijeli na Allahovom putu. I ova stvar je izuzetno prisutna kod mnogih ljudi I nema ni jednog muslimana da nije u ovoj opasnosti. Nema ni jednog vjernika da nije u opasnosti od ovog pretvaranja zato što je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nazvao ovu vrstu širka da je to širk hafi, skriveni širk. I on je izuzetno opasan u našim dijelima. Tako da čovjek mora voditi računa kada su u pitanju njegova dijela da se ne bi pretvarao i da ne bi radio dijela za nekog drugog mimo Allaha ili pretvaranju našim riječima kao da recimo pokažemo našim riječima kako mi radimo neki ibadet kao da čovjek koji posti recimo četvrtak ili ponedjeljak kaže a postiš li ti danas ili znaš da je danas ponedjeljak zašto i ti ne postiš ne želi da ga posjeti na post nego želi da mu kaže da i on posti također izjednačavanje nekog od bića i stvorenja Allaha Đalešenu sa Allahom može biti u riječima na taj način da se izjednači na taj način što će se recimo reći kao što je to poznato kod mnogih ljudi da ne bi Allaha ili da nije bilo Allaha i doktora recimo ovo i veznik ovaj upućuje na izjednačavanje nekog od stvorenja sa Allahom subhanu wa ta'ala što biva širkom, malim naravno, jer ne izvodi čovjeka iz vjeri, mi ćemo inša Allah ta'ala pojasniti razlike između velikog i malog širka, ali u našim riječima mi smo izjednačili na takav način nekog od Allahovi stvorenja sa Allahom da nas Allah sačuva toga, pa tako neophodno je da napravimo jednu stepenicu i da spustimo stvorenje Allaha ispod nivoa Allaha žel da i da kažemo da nije bilo Allaha zatim doktora ili da samo još bolje da kažemo da nije bilo samo Allaha ovako draga braćo i sestre uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala hoće da bude jedan i jedini i da se samo on obožava i da se njegovo pravo poštuje i da se niko u njegovom pravu ne smije pridružiti njemu to je ono što uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala hoće od svojih robova nakon što im je naredio da svoje obožavanje isključivo pridaju kome? Samo njemu, Allahu gospodaru nebesa i zemlji. الطبيب على الطريق فلا تسل عما جناه القتل والإحراق وحشية يقف الخيال أمامها متضائلا وتمجها الأذواق وقف الصليب نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري Rekao je uzvišeni Allah, jalla še'nu, Inna Allah la yagfiru an yushraka bihi wa yagfiru ma duna zalika liman yasha. Doista Allah neće oprostiti da mu se čini širk, da mu se izjednači bilo šta od njegovih stvorenja, a oprostit će manje grijehe mimo toga kome on bude htio. Što znači, draga braću i sestre, ko bude došao pred Allaha Đalešanu na sudni dan, a bude mu učinio širk veliki, on nema šta da traži kod Allaha. Allah mu za sigurno neće oprostiti taj grije i neće nikada, nikada za nikada ući u džennet, njima je vječna vatra. A oprostiće uzvišeni Allah druge grije mimo toga kome on bude htio. Ako bude htio, kome bude htio, uzvišeni Allah će oprostiti grijehe mimo velikog širka, što znači mali širk će uzvišeni Allah oprostiti ako bude htio, a ako bude htio određeno vrijeme će provesti u vatri čovjek i onda nakon toga ući u džennet ako bude umro sa tevhidom, kako smo to rekli. Ili ko dođe sa velikim grijehom ili drugim grijesima, a ne bude se prije toga pokajao uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala. Neophodno je da napomenemo kada je u pitanju ovaj kuranski ajet da se ovo odnosi na onoga ko bude umro Allahu a ne bude se prije smrti pokajao. Što znači ako bude čovjek činio širk Allahu ili bio čak i kršćanin ili židov ili bio mušik Allahu pa se bude pokajao onda od na njega se ne odnosi ovaj kuranski ajet nego uzvišeni Allah je obavijestio nas i obećao Inna Allah jagfiru dhunuba jamia. Doista Allah oprašta sve grije. I širk, i širk Allahu, i kufr, nevjerstvo, i nevjerstvo. Zato, draga braćo, ko se bude pokajao od nevjernika Allahu prije nego što bude mu duša zakrkljala u grlu, Allah subhanahu wa ta'ala prašta taj grih. Allah Kaže uzvišeni Allah, Jalla še'nu, kada govori o Ibrahimu alaihi salam, kako je on upućivao njemu dovu, koliko se on, Ibrahim, koji je simbol tevhida, simbol monoteizma, čistog ispovjedanja Allahu Jalla še'nu vjere, koliko se on bojao od širka, pa je molio Allaha, وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ Zaštiti mene, udalji mene i moje potomstvo od toga da obožavamo kipove. Zato, draga braćo, neophodno je da se čovjek boji od širka i da pazi na to da ne izjednači bilo šta od njegovih stvorenja sa njime, Allahom, šenu. jer ako je Ibrahim, a.s. bojao se od širka, bojao se od toga da ne bi obožavao nekoga drugog mimo Allaha, šta je tek sa nama? Pogledajte ashaba radijallahu ta'ala anhum, koja je najbolja generacija, koji je uzvišeni Allah pohvalio u Kur'anu, pogledajte šta za njih kaže jedan od tabiina, Ibn Abi Mulejke, Adraktu thelathina min ashabin nebije sallallahu aleyhi wa sallam, kulluhum je hafun nifaka ala nafsi. Kaže ovaj tabiin, susreo sam 30 od ashaba, Allahu poslanika sallallahu aleyhi wa sallam. Svi oni do jednog su se bojali nifaka, bojili, bojali su se licemirja u svojim srcima. Pa ako oni ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam bojali su se lice mirja i bojali se grijeha, a nema sumnje da je najveći grije širk Allahu subhanu wa ta'ala i da su ga se najviše bojali, šta je tek sa nama? Pogledajte Omer ibn Khattaba radi Allahu ta'ala anhu, koji je došao Hudejfi ibn Ljemanu, koji je bio poznati čuvalac tajni Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, koji je znao tajne, koji je znao imena munafika u Medini, jer mu je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam to rekao. Međutim, Omer, kome je obećan džennet, kome je zagarantovan džennet prema riječima Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, dolazi kod Hudhaife i kaže tako ti Allah, da li me je Allahu poslanik spomenu među munaficima? Da li se ja nalazi na tom spisku kojeg ti znaš? Pa je rekao Hudhaife radi Allahu ta'ala anhu, nije. I nikad više nikom leću reći mimo tebe, mimo tebi. Jeste, draga braću, ovako su bili ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Bojali su se za grijehe, bojali su se od nifaka licemerja, bojali su se od širka Allahu žadlašenu, koji je najveći grijeh koji čovjek može počiniti njemu. A kako i ne bi, draga braćo, zamislite nekoga ko ti je dao tvoj vid i tvoj sluh i sve što imaš na ovom dunjaluku jeste od njega, Allaha, gospodara nebesa i zemlje, I umjesto da njemu zahvališ na mnogobrunim tim blagodatima, blagodatima vida, blagodatima djece, blagodatima mnogobrojnih drugi, drugim, i umjesto da njemu zahvališ i da padneš njemu licem svojim na seždu i da mu kažeš hvala ti na svim tim blagodatima pet puta na dan, čovjek odi nekome drugome zahvali. Nema sumnje da je ovo najveći nasilje koji čovjek može počiniti. Jeste, draga braćo i sestre, ovako čovjek vjernik mora da pazi kako će se obhoditi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. قتل وتشريد وهاتك محارم فينا وكاس الحادثات بهاق قتل وتشريد وهاتك محارم فينا وكاس الحادثات بهاق الله بصنك صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء Najviše čega se bojim za vas jeste mali širk. Pa je bio upitan Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam o njemu. Pa je rekao er rija, pretvaranje. A u drugom hadithu Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je opisao ovaj skriveni širk, mali širk, da je on الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل على الصفاء دا شرك وأموم أمته يستسكريبني od hodanja mrava na crnom kamenu. A u drugoj predaj da je skriveni od hodanja crnog mrava u mrkloj noći na tamnom kamenu. بدا لنا الإشراق حتى إذا انكشف الغطاء وغردت آمالنا وبدا لنا الإشراق وقف الصليب Pretvaranje, kako smo rekli, jeste to da čovjek obožaje Allaha, ali ne iskreno, nego obožava ga da bi ljudi ga pohvalili ili da bi ga ljudi vidjeli i mislili o njemu kako je on u ibadetu i kako on obožava Allaha. Zato čovjek mora se paziti ove, od ove opasne pojave i kažu prve generacije od ashaba i tabiina da najteže što su kod sebe liječili jeste nijet, jeste namjera u svome srcu. Da li taj, to dijelo koje radi, radi isključivo radi Allaha ili radi radi nekoga drugog. Kako kaže Sufjane Theuri, rahimahullah, ma aleštu še'en ašedda alije min nijeti, nisam ništa teži kod sebe liječio od svoga nijeta, od svoje namjeri. Zato čovjek kada hoće da uradi neko dobro djelo, neka se dobro preispita zbog čega ga radi. Kada ustani na namaz, da li je ustao zbog toga što mu je uzvišeni Allah naredio da ustane ili da bi ga ljudi vidjeli. Zato kada hoće da uradi bilo koje dobro djelo, neka dobro preispita svoje, svoj nijed, zbog čega ga radi. Zato što Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao innamal a'malu bin nijed. Doista se djela cini prema namirama. A ako bude uradio to djelo radi nekoga drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Ana agna shurakani shirk. Shirk. من عمل عملا ليس عليه من من عمل عملا اشرك فيه غيري تركته وشركه كاجي الله بوصانيك صلى الله عليه وسلم يا سم visoko od onoga što oni meni pripisuju pa ko bude uradio neko djelo i u tom djelu pridruži mi nekoga ja ostavim i njega i to djelo kaže uzvišeni Allah u hadithi kuci zato dragi brate i sestro znaj da to djelo neće biti primljeno kod Allaha može biti na jedan od dva načina. Prvi način jeste da on u potpunosti, potpuno svoje dijelo, svoj ibadet jeste posvetio nekome drugome, radi ga, radi nekoga drugog. Kao recimo da ustane, da klanja namaz koji inače ne klanja, ali eto što su mu došli gosti koji klanjaju pa i on ustane sa njima da bi ga oni vidjeli. To dijelo u istinu neće biti primljeno kod Allaha Đalešanu shodno hadithi kuciji koji smo naveli. A drugi način ulaska pretvaranja u djelo, u ibadet čovjekov, biva na taj način što mu se pojavi recimo u srcu da se pretvara. Međutim, on se počne boriti sa tim i odagna to od sebe ovo ništa ne škodi našem ibadetu. Kao recimo, kada bi čovjek ustao da klanja namaz i na drugom rekaatu dođu ljudi u mezđid i on malo oduži ruku. I onda se prisjeti da je to pretvaranje, da nije dozvoljeno i da takvo dijelo Allah ne prima i onda brzo od sebe odagna to, tako ovo ne škodi zato što se bori protiv toga. Međutim, ako bi se dopustio i prepustio ovom pretvaranju i nastavi uljepšavati svoju ruku i svoj kijam, svoje stajanje u namazu i pojeća svoju skrušenost da bi oni koji su došli u mezđid, da bi oni koji su došli u džamiju vide kako on, maša Allah, tebarek Allah, stoji u namazu skrušeno, obožava Allaha, a u stvari se pretvara zbog njih da bi oni o njemu nešto lijepo mislili, onda ovakvo djelo što se tiče primanja kod Allaha može biti na jedan od dva načina. Ako je ibadet cijelina jedna od čije ispravnosti, od čije kraja, ako bude kraj pokvaren, potpuno dijelo biva poništeno, onda to dijelo ne biva primljeno. primljeno. Kao recimo da se čovjek počne pretvarati u trećem ili četvrtom rekiatu, onda takvo dijelo biva potpuno uništeno i poništeno kod Allah. Ili recimo da se desi da njegov ibadet nije cjelokupan, odnosno nije cjelina jedna. Kao recimo da udijeli 50 maraka radi Allaha iskreno i onda dođe neko kod njega sjedni i onda onda bi pokazao ljudima kako je on čovjek koji dijeli na Allahom putu izvadi drugi 50 maraka i udijeli. E oni prvi 50 prima se kod Allaha, a ovi drugi se ne prima, zato što ova ibadet, ovo dijelo nije jedna cijelina i ne zavisi ispravnost druga od prve i niti prva od druge. بكل اليقين وأنت الرحيم وأنت الكريم مجيب الدعاء Jeste, draga braćo i sestre, čovjek mora voditi računa o svome nijetu, da bude njegov ibadet isključivo radi Allaha Đalašenu. I vi znate da će prvi, koji će biti bačeni u vatru na sudnjem danu, kojima će biti potpaljen džahannam i vatra džahannamska, jeste borac koji je poginuo na Allahovom putu, ali nije poginuo radi Allaha, nego kako to kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem reći će mu uzvišeni Allah ti si poginuo zbog toga da bi ljudi rekli kako si ti bio hrabar drugi jeste hafiz Kur'ana koji nije učio Kur'an radi Allaha nego da bi ljudi rekli za njega kako je on hafiz kako je on učen i treći onaj koji je dijelio ali nije dijelio radi Allaha nego je dijelio i udjeljivao imetak radi toga da bi ljudi u njegovom selu ili u gradu rekli kako on maša Allah dijeli i kako je džometli čovjek. Zato uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala hoće od svojih robova da svoje ibadete čine isključivo radi njega. Allaha jalla še'nu. Pogledajte hadith Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam gdje kaže da je jedan od prijašnjih naroda odlučio da uradi dijelo isključivo radi Allaha, da ga niko ne vidi osim Allah. Tako da je jedne noći izašao iz svoje kuće i pripremio pare u zavežljaj i odlučio na prvo koga naiđe da će mu dati i pobjeći od njega. Tako da onaj kome udijeli ne zna komu je udijelio. I na prvu osobu koju je, na koju je naišao, tutnuo je brzo i dao joj pare, taj zavežljaj i pobjega od nje. I sutradan izašao na pijacu u čaršiju da vidi šta se priča kad pričaju ljudi, znate li šta se desilo sinoć? Izašao čovjek i udijelio na poznato kradljivca u gradu. I pomisli ovaj čovjek u sebi, kaže nije Allah primio moju sadaku. I odluči to uraditi drugu noć. Isto to uradi kao što je uradio prethodi noći na prvo koga je naišao onaj zavežljaj sa novcem dadne brzo i pobjegne. Kad izađe sutradan na pijacu, kad ljudi pričaju, znate li šta se desilo sinoć? Izašao neko i naišao na poznatu bludnicu u gradu koja je krenula da čini blud i neko joj udijelio toliko i toliko para. Pa je opet ovaj čovjek ožalošćen pomisli u sebi nije Allah primio moju sadaku i odluči to uraditi treću noć i to je ponovio kada je izašao opet ujutro na pijacu kažu ljudi znate li šta se desilo sinoć najbogatiji čovjek u gradu izašao sinoć i nekomu udijelio toliko i toliko para i onda opet ovaj čovjek koji radi o dijelo isključivo radi Allaha jalla še'nu, pomisli nije Allah primio moju sadaku. Pa je uzvišeni Allah objavio poslaniku u tom vremenu da je obavijesti toga njegova roba da je Allah primio njegovu sadaku i podijelio veliki i podario veliki beričet u tim njegovim parama. Zato što je onaj kradljivac prisjetio se kada je dobio na takav način novac Rekao je sebi, pogledaj kako te nije stid. Ti ideš da kradeš pare, a pogledaj kako ima hajli insana, Allahovi robova, koji dijeli na Allahovom putu, isključivo radi njega. A ona, bludnica, isto tako postidila se i pokajala se Allahu, a onaj bogataš bio je izuzetno škrt, tako da se on pokajao svoje škrtosti i počeo da udjeljuje na Allahovom putu. Jeste, draga braćo i sestre, znajte da iskreno djelo radi Allaha, Đalešenu, mora uroditi plodom, kad tad. I uzvišeni Allah podari beričet u tome, za razliku od djela, kojim se ne želi zadovoljstvo Allaha, kojim se ne želi džennet. Znajte da od tog djela nema ništa i Allah ne da plodove njegove na dunjaluku. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري od Abdullah ibn Mas'uda radi Allahu ta'ala anhu prenosi se da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao ko bude umro a bude molio nekoga drugog mimo Allaha ući će u vatru ovaj hadid bilježi imami Buharija. Zato, draga braćo i sestre, nije dozvoljeno pridavati bilo koju vrstu ibadeta, bilo kome mimo Allaha, žele še'nu. Qul inna salati wa nusuki wa mahjaja wa mamati lillahi rabbil alamin. La šerike leh. Allah je naredio Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam i usto naredio i ummetu njegovom da kažu da naš namaz, moj namaz i svo moje obredoslovlje i moja, moj život i moja smrt pripadaju samo Allahu, gospodaru nebesa i zemlji, gospodaru svih svjetova. Zato kažu islamski učenjaci da ko bude uradio i pridao bilo koju vrstu ibadeta, on milo kome drugome mimo Allahu čini veliki širk širk kojega potpuno izvodi iz vjere. Zato ovdje Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže da onaj ko bude umro, a bude molio, bude uputio dovu nekome drugome mimo Allahu, ući će u vatru. Dova se dijeli na dvije vrste. Dova koja označava ibadet, a to je recimo namaz ili post ili neka, neke druge vrste ibadeta, I to je dova. Jer iako ne molimo direktno možda Allaha Đelšanu dok postimo, ali mi sa svojim stanjem pokazujemo da smo potrebni njega i da smo potrebni njegovoj pomoći. I uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je jasno u Kur'anu rekao da je ova, ovaj vid dove ibadet njemu. وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون يستكبرون عن عبادتي kaže uzvišeni Allah Molite me, ja ću vam se odazvati. Doista oni koji se oholi od moga ibadeta. Na redu je prvo da ga mole, a onda je spomenuo da oni koji se budu oholili od njegovog ibadeta, znači od njegove dovi, pa je uzvišni Allah ovdje u ovom kuranskom ajetu jasno nazvao dovu ibadetom. Što znači da bilo koju vrstu ibadeta nije dozvoljeno pridodati ili izvršiti, pridati mimo Allahu Đalešenu. A druga vrsta dove jeste dova kojom izražavamo neku našu želju ili potražujemo nešto od Allaha Đalešenu i ona može biti širk ako se traži od Allahovi stvorenja ono što ne, po, ne može dati niko osim Allaha Đalešenu dok ako bismo nešto imo nešto tražili, zatražili pomoć od Allahovi stvorenja u onim stvarima koje može, mogu da uradi, onda to ne biva širkom. Nismo izjednačili Allaha sa njegovim stvorenjima. Kao, recimo da utopljenik zatraži pomoć od ljudi koji oni mogu tada da mu radi, da neko skoči sa obale i da ga izvuče, onda nema sumnje da ova vid potražnje pomoći nijekom slučaju nije širk. Ali, ako bi čovjek otišao na kabur kod nekog evlije ili na turbe neko, da bi mu taj evlija podario dijete, a vi znate da stvoriti dijete utrobi ne može niko osim Allaha, Đalašenu, ovaj vid potražnje pomoći biva širkom, biva izjednačenjem Allahovi stvorenja sa Allahom, Đalašenu, i biva širk da nas Allah sačuva od toga عصور لعصور قام للحق جسور قام للحق جسور قصة تتلوها أخرى قصة تتلوها أخرى من عصور لعصور من عصور من عصور لعصور كم لنا أعلام عز كم لنا كم أعلام عز للحق جسور قام للحق جسور još, draga braćo i sestre, da samo ukratko napomenemo razlike između velikog i malog širka. Što se tiče velikog širka, treba da znamo da on potpuno čovjeka izvodi iz vjere, a što se tiče malog širka, on ne izvodi čovjeka iz vjere, znači čovjek je musliman, ali on izuzetno veliki grijeh i opasno ga je činiti. Takođe onaj ko bude došao pred Allaha na sudnji dan sa velikim širkom, a znači ne bude se pokao na dunjaluku, nikada neće ući džernet, odnosno vječno će biti u džahnemu za razliku od malog širka. Ako dođe čovjek pred Allah ne bude se pokajao od njega, može mu Allah oprostiti i uvesti ga pravo u džennet, a može ga Allah kazniti u džahnem određeno vremeno vrijeme da provedi, a nakon toga da ga uvede u džennet وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قصة تتلوها أخرى قصة Wallahu alamu wa sallallahu alaihi wa sallam Allah Đelešanhu najbolje zna i neka je salam, salavat i spas na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Dragi poštovani slušalci, vi ste i dalje u ciklusu emisija El Iman. Večerašnja naša tema je širk u okviru islamskog vjerovanja, odnosno komentara knjigi Tevhida. Predavač u studiju sa vama je profesor Samir Avdić. Idemo dalje, obećali smo da ćemo ostaviti prostora i da vi postavite pitanja, a isto tako i mi imamo pitanja za vas. هم فيها الإمام كفاءة كل سوء أسد تتلوها أخرى قصة تتلوها أخرى من عصور لعصور من عصور لعصور حط حطي جسور حطي جسور iz režije javljaju da je neko već sa nama. Selam alek. Valikum salam, rahmetullahi wabarakatuh. Zovete iz? Zovem iz Mustra. Želeo bih posalamiti predavača i sve prisutne studiju i nisam imao neki pitanja, ali tema je bila veoma interesantna. Da. I ako ima pitanja, odgovaro bi. Ima, hoćemo odmah prvo pitanje i Može. za prvo pitanje i vrijedna nagrada Kitabu Tauhid, Može. odnosno knjiga Tauhida. Može e, navedite nam, brate, e, e, navedite nam definiciju širka u jezičkom i u šerijatskom smislu. I jedno i drugo. U jezičkom smislu znači e, širk znači izjednačavanje. A u šerijatskom ovaj, smislu širk znači izjednačavanje nekog od, neki, neki od Allahovi stvorenja sa samim Allahom. Ili stavljanje poziciju to stvorenje u poziciju sa Allahom. Vaše ime, brate? Čelebić Ibrahim. Čelebić Ibrahim, možemo profesore prihvatiti odgovor? Odgovor je potpuno tačan. Čelebić Ibrahim. Ibrahim je dobitnik knjige Kitabu Tauhid i već sutra od 12 sati u prostorijama Radija Nava može preuzeti svoju nagradu. Allah te nagradio na dakle, javljanju. Imamo novi poziv. Neko je sa nama? Halo. Da? Salam alaikum. Alaikum salam, rahmetullahi wabarakatuh. Zovete iz? Iz Iz trčina. Iz trčina, maš, ali u trčinu se čujemo, znači. Alhamdulillah. Hoćete vi nama postaviti pitanje ili želite da mi postavimo vama? Pitanja želim da vi postavite. Dobro. Navedi, e, hoćemo redom ili, ili možda po izboru vašim? Pa može redom. Dobro. Navedi navedi jedan primjer širka u tevhidu rububije, a jedan primjer u tevhidu uluhije, koje su znači dvije vrste širka, e, odnosno u dva slučaja, kod tevhidu rububije i kod tevhidu uluhije. Pa može oni imamo dvije vrste širka, veliki širki, mali širki. Dobro, dobro, to smo posljednje spomenuli, ali to nije u domenu ovog pitanja. Vi znate šta je tevhidu rububije, mi smo uh, spominjali to u, u, samom, u samom startu ovog ciklusa, odnosno tevhidul uluhije. Tre... Dobro, ja nisam slušao baš iz početka, kako se tuče, znate. Da, hoćemo li neko lakše pitanje? Profesore. Pa da vam pomognem možda oko ovoga. Pa može, malo. Spomenuli smo određene primjere. Mi tražimo primjere neke da nam navedete, recimo, u tome kako se može počiniti širk u Tevhidu Rububije, koji označava da sva vlast pripada Allahu Želešenu u ovome kosmosu. E sada, imaju određeni, mi smo navjeli primjeri, kad čovjek počini na taj način što izjednači nekoga od, svojih stvor, od njegovih stvorenja sa Allahom, da vjeruje recimo da može nešto tako. Razumijem. Možete odgovoriti? Pa ako, ako, neš, ako pripišemo, znači nema posrednika između između roba i Allaha Đalšanohu. Ako stavimo nekoga kao posrednika, kao neko da nas zastupa, kao na primjer što su za vrijeme Božije poslanika Muhammeda Al-Islama, muši, kipove, gdje obožavali kipove, suhan Allah, umjesto Allaha Đalšanohu. Razumijete? To što vi govorite sve je tačno, ali nije odgovor na pitanje. Nije to traženo. Dobro, da prepustimo nekom drugom što kažete. Allah vas nagradio na javnom. عيني غريبة فغدا سنسمع منطقا لجمادي حجر وأشجار هناك بقدسنا قسما ستدعو مسلما لجلادي يا مسلما لله يا عبدا له خلفي يهودي أخو الأحقاد حجر وأشجار هناك بقدسنا قسما ستدعو مسلما لجلادي Idemo dalje, vi ste i dalje u ciklusu El Iman. Večeras govorimo o širku, iz reži javljaju da imamo već ponovo nekog na liniji. Neko je sa nama? Salam alaikum. Alaikum salam, rahmetullahi wabarakatuh. Salam vas studiju i naši gosta. Alaikum salam. Pa eto ako može drugo pitanje. Hoćete teži, lakši pitanje, imamo mi tu. Pa eto nešto lakši. Nešto lakši. Evo, hoćete li da navedete jedan hadis koji je e, označen kao šesto pitanje poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji upozorava na širk recimo? Ili možda ako vam je lakše neki kuranski ajet, to je peto pitanje koji upozorava na širk, odnosno koji govori o tome. Pa evo, probao bi. Bujro. Ko bude činio širk, neće izaći izaći iz džehennema. Ko bude umru, a ne pokaje se, e, a bude činio širk, neće izaći iz džehennema. To je isto tačno što ste rekli, samo tražimo hadith poslanika, slo sam, bili ste blizu kad ste malo prije ono rekli rečenicu prvu. Ko bude? Ko bude čini u širk. A e, ne pokaji se, a umri. Jest. Neće izići iz džennema. Tako je, tu je blizu ste pravo ne priznaći vam odgovor. Prihati. Jeste jer Allah poslanik kaže ko bude molio. Ja, a, ja, ja. Jeste, ko bude molio nekoga drugog mimo Allaha Jasne, ući u vatru. Hadis se zove Imam Buharija. Samir Skopljak. Samir Skopljak, jedan Jasne. primjer e, časopisa Saf. E, Allah vas nagradio. A molim vas, samo da vas pitam, možete mi taj saf dostaviti u dole u... Mi vama imamo dužnu jednu, jednu audio kasetu, zajedno i audio kasetu i ovaj časopis saf ćemo vam dostaviti u, u prostoriju Furkana u, u, u Zemcu. To mi je brat, A brat vam je to. Jeste, Tark. E, za obojicu ćemo ja. inšalala poslati. Može, može. Allah vas nagradio i najavljam. Budite sa nam. Imamo novi poziv. Salam alaikum. Alaikum salam. Vi nas zovete iz? Iz Sarajeva. Buđom sestru. Pa evo ja bi vezana za ove tri stvari e, u, po pitanju širka probala odgovoriti ovaj pr prethodni brat što je zvao pa nije. Pitanju e, širka u rububijetu, pitanju širka u, luhi, u luhijetu. Da, buđom. Evo ovako, znači pitanje u širka rugubijeci, to jest eh, da e, smatramo da još pored Allaha Đelešanohu neko upravlja i vlada e, sa Allahovim stvorenjima od ljudi, od džina, od nebeskih tijela i da mogu utjecati na čovječiju sudbinu. Jeste, jeste, tačno. Recimo kao faraon, na primjer, brat je na, ovaj, da ga Allah nagradi za ovo izlaganje, naveo primjer faraona. Da. Po pitanju uluhijeta, e, smatranje da još neko pored Allaha Đelšanhu može nam donijeti koristi, odnosno štetu i uzimanje posred, posredništva ovaj, u, u robovanju Allaha Đelšanhu. Jeste, da te Allaha Đelšanhu nagradi, Amin, samo jara. malo ostanite na vezi. Vi se zovete? Bahrija Čosić iz Sarajeva. Bahrija Čosić, također za odgovor na ovo pitanje predviđena je knjiga Teuhida. جزاك الله خير بارك الله فيكم نعم الله نقدنا يا علينا بوت السلام طارقا يا سائلي عن سعد حطام الصنم أو طارقا يا سائلي عن سعد حطام الصنم قل لي بربك يا أخي ممن قريش تنتقم قل لي بربك يا أخي ممن قريش تنتقم novi, novi poziv i nova prilika da se svi zajedno okoristimo. Neko je sa nama? Salam alaikum. Alaikum salam. Zovete iz? E, Zenca. Ponovo Zenca. Ma jes. Dobro. E, pitanje vi želite? Ma jes, pitanje. Teži, lakši? Pa, može teži. Kako, hajde se jedno. Dobro. Dova se dijeli na dvije vrste. Koje su? Dova? Jeste. prema, prema namjeri dova, uh, Može li? Ili da nekom drugom prepustimo? Ne može, ne može. Da vas Allah vas nagradio na javljanju. Imamo novi poziv na drugoj liniji, isto tako neko? Assalamu alaikum. Alaikum salam. Zovete iz? Iz Brazili. Bojro? Pa, Može ovo pitanje koje je bilo postavljeno sad. Vezano za dovu. Jeste. E, dovoljko... Možete samo e, smanjiti vaš radio prijemnih sestru kako bismo izbjegli mikrofoniju. Upravo sam smanjila. E, bujro. Ovako, dova koja označava ibadit i dova kojom izražavamo nešto od Allaha, recimo dova isto može biti širk ako se traži od Allahovih stvorenja nešto a, međutim dovom kojem izražavamo recimo neku pomoć od nekog e, e, e, rečene o utrpljeniku to nam je dozvoljeno. E, dok drugo, sve ostalo šta bi zatražili ovaj, od Allahovi stvorenja nije dozvoljeno. Ako sam bila bolje. Odgovor je tačan. Jeste samo da, znači, ovo, vi ste spomenuli, znači, dova kao ibadet. Jeste, u vezi namaza. U vezi namaza, jer jeste. svi naši ibadeti bivaju u stvari dova. Na taj način što mi indirektno molimo na tim ibadetom da nas Allah šanu pomogne i tako dalje. A dok biva druga vrsta dove, dova, kako se to zove, dova pitanja dovom koju mi molimo nešto direktno da Allah nam neku pomoć, neku želju imamo, da nam Allah lišano ispuni i tako dalje. Jeste, to je ono što se spomenuli u drugom dijelu. I odgovor je tačan sam. Dobro, sestro, vaše, uh, vaše ime i prijezme? Džejna Dejević. Džejna? Dejević. Džejna Dejević, knjiga Bistro more pobožnosti i subtilnosti, al Bahru Rajk. Zako, hajde. Barak fik. Novi poziv? Salam alaikum. Alaikum, salam. Kako si? Alhamdulillah, vi? Dobro, hvala vam. Zovete nas iz? Zence. Barino. Zence večera sa aktivna mašala. Mm. Kako rekao ste? Iz kojeg dijela Zence? Babino. Sve. Babino ili Babino? <laughs> babino, Babino. babino, nije znači Babino. Dobro. Dobro, imamo narodno pitanje. Navedi dvije razlike između velikog i malog širka. Može li? Pokusat ću. A, veliki širk je sve ono veliki širk. Mali širk je e, nešto to, što se približava velikom širku. Na veliki širk je onaj... E, m, e, veliki širk je... Znači, da, veliki sirk i mali sirk. Rekli smo, e, navedi dvije razlike između velikog i malog širka, može li? Raz, razlike? Jeste. ma, mali, mali širki, a, e, razlika između velikog i malog Zatraži pomoć od Hanume, dozvoljno traži pomoć u ovim stvarima. Ali nisam oženjen. A, nisam. E, molim Allah, Želešanu, da te, da te oženi. Ako Bog da. Želimo da kažemo da traženje te vrste pomoći nije onaj širk, znači dozvoljeno da tražiš u stvarima koje može ti neku pomoći. Znači... Imamo, imamo još jedan poziv, ako ne može da prepustimo drugom slušalcu, A... obzirom da smo već ušli u, u zonu vremena kad se približilo vrijeme jacijskom mezanu. Mm -hmm. pokušati sad na kraju... Pokušajte. mm -hmm. nešto se... Novi poziv? Salam alaikum. Alaikum salam, zovete nas iz... Zenica, probao bi odgovoriti ovo pitanje. Bujrom, izvolite. Pa razlika između malog i velikog širka je u tome Allah, e, doista Allah neće oprosti e, širk, a oprostit će sitne grijehe. Pa e, razlika u tome je e, veliki širk je a, ko bude nije dozvoljeno pridodavati badet nikom drugom ima Allah Đelešanu ko bude pridodavu nekom drugom a ne Allah Đelešanu čini veliki širk a onda drugi ovaj mali širk je to pretvaranje da nas neko kao na primjer da nas neko vidi kako, kad, na, kao, kad gosti nam dođu da ustanemo klanjati namaz a poslije njega kad on ode da ne klanjamo ili pretvaranje na, ruku, na ruku radi ljudi da, da te vidi da ti uljepšavaš taj svoj ruku. To je rija, jel? Ja. To je sve tačno što vi kažete, ali ona je samo prvi dio možemo uzeti kao odgovor jedan, a mi tražimo dvije stvari. Znači, da veliki širk neće uzvišnji Allah na svojem danu oprostiti, a tuk mali je pod voljom Allah, ako ga bude htio oprostiti, ako ga bude htio kazniti. Jeste. To je jedna razlika, treba nam još druga. Još jedna. Jeste. Ako ne može da prepustimo drugom nekom? Pa da nije, ne, ne može, ne može. Allah vas nagradio. Salam. Imamo novi poziv. Aleikum alaikum. Alaikum salam. Zovete nas iz? Kaknja. Bujro. E, možete malo pomoći oko zadnjeg pitanja? Da vam pomognemo. Navedi dvije razlike između velikog i malog širka. Ovako, e, mali širk e, ne izvodi žerije. Jeste. Jeste. Jest, Dobro, to jest. je jedna, još jednu razliku samo. Ovako, druga razlika je uh, da mali širk je kada čovjek traži nešto da vlađe lešanu, što može tražiti od ljudi. Tako, na primjer, kada čovjek traži, na primjer, posle ranaze, da mu, neko, da mu Allah je lešanu, daj metak, pa to može on sam to. Profesore? Mm, to je jedan samo dio, treba nam drugi, taj drugi dio odgovora, ali nije tačan. Evo iste klevrine. To je kada, kada poredim Allah Đelešanu sa e, nečim, sa nekim ovo zemaljskim Ne, mm, to Žao mi je, žao nam je, ne, <laughs> možemo odgovor prihvatiti, a da budemo pravedni prema ostalim slušalcima, nećemo moći uvažiti, a iz nas upozoravaju da je naše vrijeme isteklo i da moramo odjaviti emisiju. Mi vas pozivamo na novo druženje za sedam dana u ovom istom terminu, odnosno u subotu možete poslušati reemitovanje ove večerašnje emisije u terminu, znači u subotu od 22.00. Dragi poštovani slušalci, bila je to peta emisija u nizu u ciklusu El Iman e, govorimo o islamskom vjerovanju kroz komentar knjige Tevhida. Naša večerašnja tema je bila širk, a predavač profesor Samir Avdić. Tonsko-tehnički realizator večerašnjeg programa je bio Jasmin Limo, a urednik i voditelj Adnan Muslija. Vrijeme je za jaciju, ostaje još da se poselamimo. Veselam alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.